İkinci maksat, tahavvulat zerrata dair şu ayetin hazinesinden bir zerreye işaret edecektir. Bismillahirrahmanirrahim. وَقَالَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا لَا تَأْتِينَ السَّاعَةِ قُلْ بَلَا وَرَبِّي لَتَأْتِيَنَّكُمْ عَالِمِ الْغَيْبِ لَا يَعْزُبْ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ وَلَا أَسْعَرُ مِنْ ذَٰلِكِ وَلَا أَكْبَرُ اِلَّا فِي كِتَابٍ مُّب۪ينٍ İnkar edenler kıyamet başımıza gelmez dediler. Sen de ki, evet gaybı bilen Rabbime yemin olsun ki başımıza gelecektir. Ne göklerde ve ne de yerde zerre kadar bir şey ondan uzak kalamaz. Bundan küçük veya büyük ne varsa hepsi apaçık bir kitapta yazılmıştır. Şu ayetin pek büyük hazinesinden bir miskal zerre miktarında yani zerre sandıkçasında olan cevheri gösterir ve zerrenin hareket ve vazifesinden bir nebze bahseder. Şu maksat bir mukaddime ile üç noktadan ibarettir. Mukaddime, tahavvülat-ı zerrat nakkaş ezeliğinin kalem kudreti, kitab-ı kainatta yazdığı ayat tekviniyenin hengamındaki ihtizazatı ve cevelanıdır. Yoksa maddi gün ve tabiinunların tevehüm ettikleri gibi tesadüf oyuncağı ve karışık, manasız bir hareket değildir. Çünkü bütün mevcudat gibi zerreler ve her bir zerre madde hareketinde Bismillah der. Çünkü nihayetsiz kuvvetinden fazla yükleri kaldırır. Ve buğday tanesi kadar bir çekirdeğin koca bir çam ağacı gibi bir yükü omzuna alması gibi. Hem vazifesinin hitamında elhamdülillah der. Çünkü bütün ukulu hayrette bırakan, hikmetli bir cemal-i sanat, faydalı bir üst nakış göstererek Sani Zülcelal'in mebayihine bir kaside-i metiye gibi bir eser gösterir. Mesela nar ve mısıra dikkat et. Evet, havlat zerrat. Alem gaybtan olan her şeyin geçmiş aslında ve gelecek neslindeki intizamata medar ve ilim ve emri ilahinin bir ünvanı olan İmam-ı Mübiye'nin düsturları ve imlası tahtında ve zaman hazır ve alem işaretten teşkil ve icad-ı eşyada tasavvufa medarır. Ve kudret ve irade ilahiyenin bir ünvanı olan kitab-ı mülbinden istinsak ile ve seyyar zaman hakikatı vesayete misaliyesi olan leyh-i mah ispatta kelimat-ı kudreti yazmak ve çizmekten gelen harekattır ve manidar ihtizazattır. Haşiye, ikinci maksadın tahavvulat zerratın tarifine dair olan uzun cümlenin haşiyesidir. Kur'an hakimde İmam-ı Mübin ve Kitab-ı Mübin mükerrer yerlerde zikredilmiştir. Ehli tefsir ikisi birdir. Bir kısmı ayrı ayrıdır demişler. Hakikatlarına dair beyanatları muhteliftir. Hülasa, ilmi ilahinin ünvanlarıdır demişler. Fakat Kur'an'ın feyziyle şöyle kanaatim gelmiş ki İmam-ı Mübin, ilim ve emri ilahinin bir nev'ine bir ünvandır ki alem-i şehadetten ziyade alemi gayba bakıyor. Yani zaman halden ziyade mazi ve müstakbele nazar eder. Yani her şeyin vücudu zahirisinden ziyade aslına, nesline ve köklerine ve tohumlarına bakar. Kader-i ilahinin bir defteridir. Şu defterin vücudu 26. sözde hem 10. sözün haşiyesinde ispat edilmiştir. Evet şu iman-ı bir nevi ilim ve emri ilahinin bir ünvanıdır yani eşyanın mevadileri ve kökleri ve asılları, kemal intizamla eşyanın vücutlarını gayet sanatkârâne intaç etmesi cihetiyle, elbette desatiri ilmi ilahinin bir defteriyle tanzim edildiğini gösteriyor. Ve eşyanın neticeleri, nesilleri, tohumları, ileride gelecek mevcudatın programlarını, fihristelerini kazanmın ettiklerinden elbette evamir ilahiyenin bir küçük mecmuası olduğunu bildiriyorlar. Mesela bir şekilde, bütün ağacın teşkilatını tanzim edecek olan programları ve fihristeleri ve o fihriste ve programları tayin eden o evamir kutbiniyenin küçücük bir mücessemi hükmünde denilebilir. Elhasıl, İmam-ı Mübin, kader-i ilahinin bir defteri, bir mecmuay desatiridir. O desatirin imlasıyla ve hükmüyle Zerrat, vücudu eşyadaki hidematına ve harekatına sevk edilir. Ama kitab-ı mübin ise alem-i ziyade alem-i şehadete bakar. Yani mazi ve müstakbelden ziyade zaman hazıra nazar eder. Ve ilim ve emirden ziyade kudret ve irade-i ilahiyenin bir ünvanı, bir defteri, bir kitabıdır. İmam-ı Mübin kader defteri ise Kitab-ı Mübin kudret defteridir. Yani her şey vücudunda, mahiyetinde ve sıfat ve şuunatında kemal-i sanat ve intizamları gösteriyor ki bir kudret-i kamilenin vesatiriyle ve bir irade-i nafizenin kavaniniyle vücut giydiriliyor. Suretleri tayin, teşhis edilip birer miktar muayyen, birer şekle mahsus veriliyor. Demek o kudret ve iradenin külli ve umumi bir mecmuayı kabani'ni, bir defteri ekleri vardır ki her bir şeyin hususi vücutları ve mahsus suretleri ona göre biçilir, dikilir, giydirilir. İşte şu defterin vücudu, İmam-ı Mübin gibi kader ve cüz-i ihtiyari mesailinde ispat edilmiştir. Ehli gaflet ve dalalet ve felsefenin ahmaklığına bak ki, kudret-i fatıranın, o levh-i mahfuzunu ve hikmet ve irade-i Rabbaniye'nin o basirane kitabının eşyadaki cilvesini, aksini, misalini hissetmişler. Haşa tabiat namıyla tesmiye etmişler, körletmişler. İşte İmam-ı Ülviye'nin imlasıyla, yani kaderin hükmüyle ve düsturuyla, kudret-i ilahiye, icad ı eşyada her biri birer ayet olan silsile-i mevcudatı, levh-i ispat denilen zamanın sakin misaliyesinde yazıyor, icat ediyor, zerrat-ı tahrik ediyor. Demek harekat zerrat, o kitabetten, o istinsaftan mevcudat alem gaybtan alem şehadete ve ilimden kudrete geçmelerinde olan bir ihtizazdır, bir harekattır. Ama levh-i ispat ise sabit ve daim olan levh-i mahfuz-u azamın daire-i mümkinatta yani mevt ve hayata, vücut ve fenaya daima mazhar olan eşyada mütebeddil bir defteri ve yazar bozar bir tahtasıdır ki hakikat zaman otur. Evet her şeyin bir hakikati olduğu gibi zaman dediğimiz kainatta cereyan eden bir nehr-i azimin hakikatı dahi levh-i mağf isbattaki kitabet-i kudretin sayfası ve mürekkebi hükmündedir. La ya'lemul gaybe illallah. Birinci nokta iki mebhastır. Birinci mebhas. Her zerrede hem harekatında hem sükunetinde iki güneş gibi iki nuru tevhid parlıyor. Çünkü onuncu sözün birinci işaretinde icmalen ve 22. sözde tafsilen ispat edildiği gibi her bir zerre eğer memur ilahi olmazsa ve onun izni ve tasarrufuyla hareket etmezse ve ilim ve kudretiyle tahavvul etmezse o vakit her bir zerrenin nihayetsiz bir ilmi, hadsiz bir kudreti, her şeyi görür bir gözü, her şeye bakar bir yüzü, her şeye geçer bir sözü bulunmak lazım gelir. Çünkü anasırın her bir zerresi, her bir cismi hayatta muntazaman işler veya işleyebilir. Eşyanın intizamatı ve kavanini teşekkülatı birbirine muhaliftir. Onların nizamatı bilinmezse işlenilmez, İşlenilse de yanlışsız yapılmaz. Halbuki yanlışsız yapılıyor. Öyleyse o hizmet eden zerreler ve bir ilmi mühi sahibinin izin ve emriyle ve ilim ve iradesiyle işliyorlar. Veyahut kendilerinde öyle bir mühit ilim ve kudret bulunmak lazım geliyor. Evet. Havanın her bir zerresi, her bir zihayatın cismine, her bir çiçeğin her bir meyvesine, her bir yaprağın binasına girip işleyebilir. Halbuki onların teşkilatları ayrı ayrı tarzdadır. Başka başka nizamatı var. Bir incir meyvesinin fabrikası faraza, şuha makinesi gibi olsa, bir nar meyvesinin fabrikası da şeker makinesi gibi olacaktır. Daha keza. O binaların, o cisimlerin programları birbirinden başkadır. Şimdi şu zerre havaiye bütün onlara girer veya girebilir ve gayet hakimane ve üstadane yanlışsız olarak işler, vaziyetler alır. Vazifesi bittikten sonra kalkar gider. İşte müteharrik havanın müteharrik zerresi ya nebatata ve hayvanata hatta meyvelerine ve çiçeklerine giydirilen suretlerin miktarlarının teşkilatını, biçimini bilmesi lazım geldiği, Veyahut onlar bir dilenin emir ve iradesiyle memur olması lazım geldiği gibi. Sakin toprak, sakin olan her bir zerresi, bütün çiçekli nebatatın ve meyvedar ağaçların tohumlarına medar ve menşe olmak kabil olduğundan hangi tohum gelse ve o zerrede yani misliyet itibarıyla bir zerre hükmünde olan bir avuç toprakta kendine mahsus bir fabrika ve bütün levazımatına ve teşkilatına lazım bütün cihazatı bulunduğundan o zerrede ve o zerrenin kulübeciği olan o bir avuç toprakta eşcar ve nebatat ve çiçekler ve meyveler enva'ı adedince muntazam manevi makina ve fabrikaların bulunması veyahut mucizekar her şeyi hiçten icat eder ve her şeyin her şeyini ve her cihetini bilir bir ilim ve kudret bulunması lazımdır veyahut bir kadir mutlak, bir alim-i şeyin emir ve izniyle, havl ve kuvvetiyle o vazifeler gördürülür. Evet nasıl ki bir acemi, ham ani, adi, hem kör bir adam Avrupa'ya gitse, bütün fabrikalara, tezgahlara girse, üstadane, kemal-i intizamla her bir sanatta, her bir binada işler, öyle eserler yapar ki, nihayet derecede hikmetli, sanatlı, herkesi hayrette bırakıyor. Zerre miktar şuuru olan bilir ki o adam kendi başıyla işlemiyor. Belki bir üstadı kül ona ders verir, işlettirir. Hem nasıl ki bir kör, aciz yerinden kalkamıyor. Basit bir kulübeciğinde oturmuş bir adam bulunuyor. Halbuki o kulübeciye bir dirhem gibi küçük bir parça, kemik ve pamuk gibi birer madde veriliyor. Halbuki o kulübecikten batmanlarla şeker, toplarla çuha, binlerle mücevherat, daha ya sanatlı, murassaatlı bir vaslar, lezzetli taamlar çıkıp gelse, zerre miktar aklı olan denmeyecek mi ki o adam gayet mucizekar bir zatın menşe mucizatı olan fabrikasının bir mandalı veyahut miskin bir kapıcısıdır. Aynen öyle de. Havanın zerreleri her biri birer mektubat samadaniye, birer antikai sanat-ı birer mucize-i kudret, birer harika hikmet olan nebatat ve eşkar, ezhar ve esmardaki harekat ve hidamatları, bir sani Hakim-i Zülcelal'in, bir fatırı Kerim-i Zülcemal'in emir ve iradesiyle hareket ettiğini ve toprağın zerreleri dahi her biri birer ayrı makina ve tezgah, birer ayrı matbaa, birer ayrı hazine, birer ayrı antika ve sani Zülcelal'in esmasını ilan eden birer ayrı ilanname, ve kemalatını söyleyen birer ayrı kaside hükmünde olan o tohumcuklarının, o çekirdeklerinin sümbüllerine, ağaçlarına menşe ve medan olmaları, emrikün feyekuna malik, her şey emrine musahhar bir Sani Zülcelal'in emriyle, izniyle, iradesiyle, kuvvetiyle olması, İki kere ikiye dört eder gibi kat'idir. Amenna. İkinci mebhas, zerratın harekatındaki vazifelere, hikmetlere küçük bir işarettir. Evet, akılları gözlerine sukut etmiş, maddi günlerin hikmetsiz hikmetleri, abesizlik esasına istinad eden felsefeleri nazarında, tesadüfle bağlı olan kabulat ı zerratı, bütün düsturlarına üsül esas tutup, masnuat-ı ilahiyeye maslar göstermişler. Nihayetsiz hikmetlerle müzeyyen masnuatı hikmetsiz, manasız, karma karışık bir şey isnat etmeleri ne kadar hilaf akıl olduğunu zerre miktar şuuru bulunan bilir. Şimdi Kur'an-ı Hakim'in hikmeti nokta nazarında tahavvulat-ı zerratın pek çok gayeleri, hikmetleri ve vazifeleri vardır. وَاِنْ شَيْءٍ اِلَّا يُسَبِّهُ بِحَمْدِهِ Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin gibi çok ayetlerle hikmetlerine ve vazifelerine işaret eder. Numune olarak birkaçına işaret ediyoruz. Birincisi, Cenab-ı Vacib'in vücudun tecelliyat-ı icadiyesini tecdid ve tazelendirmek için her bir tek ruhu model gibi ederek, her sene mucizat-ı kudretinden taze birer ceset giydirmek ve her bir tek kitaptan ayrı ayrı bin muhtelif kitabı hikmetiyle istinsah etmek ve bir tek hakikatı başka başka surette göstermek ve kainatların ve alemlerin ve mevcudatların taife taife arkasından gelmelerine yer vermek ve zemin hazırlamak için Fatır-ı Zülcelal kudretiyle zerratı tahrik ve tavzif etmiştir. İkincisi, Malikül Mülk-ü Zülcelal şu dünyayı bahusuz zemin tarlasını bir mülk suretinde yaratmıştır. Yani neşv nemaya, taze taze mahsulat vermeye kabil bir surette müheyya etmiştir. Ta ki Nihayetsiz mucizat kudretini orada ekip bitsin. İşte şu zemin yüzündeki tarlasında zerratı hikmetle tahrik ederek intizam dairesinde tavzif edip her asırda, her fasılda, her ayda, belki her günde, belki her saatte mucizat kudretinden yeni yeni birer kainat gösterir. Yeryüzü avlusuna başka başka mahsulat verdirir. Nihayetsiz hazine rahmetinin hedayasını, nihayetsiz kudretinin mucizatının numunelerini harekat-ı zerratla izhar eder. Üçüncüsü, nihayetsiz tecelliyatı esma ilahiyenin nakışlarını göstermekle, o esmanın cilvelerini ifade için mahdut bir zeminde hassiz lukuş göstermek, küçük bir sayfada nihayetsiz maanileri ifade edecek olan hassiz ayatları yazmak için nakkaş ezeli, zerratı kemali hikmetle tahrip edip kemal-i intizamla tavzif etmiştir. Evet geçen senenin mahsulatıyla şu senenin mahsulatının mahiyetleri bir hükmündedir. Fakat maaniler başka başkadır. Taayyünat-ı itibariyeyi değiştirmekle maanileri değişir ve çoğalır. Taayyünat-ı itibariye ve teşahhusat-ı muvakkate tebdil edildikleri ve zahiren fani oldukları halde onların maani cemileleri muhafaza olunup sabit ve baki kalır şu ağacın geçen bahardaki yaprağı ve çiçek ve meyvelerinin ruhları olmadığından, şu bahardaki emsalinin hakikatçi aynılardır. Yalnız teşahhusat itibariyle de fark var. Fakat o itibari teşahhuslar her vakit tecelliyatı tazelenmekte olan şuunat-ı esma ilahiyenin maanilerini ifade için şu bahardakiler ayrı teşahhusatla onların yerine geldiler. Dördüncüsü, hassiz alemi misal gibi gayet geniş alem melekut ve gayrı mahdut sair uhrevi alemlere birer mahsulat veya tezinat veya levazımat gibi onlara münasip şeyleri yetiştirmek için şu dar mezrai dünyada, zemin yüzünün tezgahında ve tarlasında Hakim-i Zülcelal, zerratı tahrik edip kainatı seyyale ve mevcudatı seyyare ederek şu küçük zeminde o pek büyük alemlere pek çok mahsulat-ı manevi yetiştiriyor. Nihayetsiz hazine kudretinden, nihayetsiz bir seyre dünyadan akıp verir alem-i gayba ve bir kısmını ahiret alemlerine döküyor. Beşincisi, nihayetsiz kemalat-ı ilahiyeyi, hassiz cerevat-ı cemaliyeyi ve gayetsiz tecelliyat-ı celaliyeyi ve gayr-ı mütenahi tesbihat-ı rabbaniyeyi şu dar ve mahdut zeminde ve mütenahi ve az bir zamanda göstermek için zerratı kemali hikmetle, kudretiyle tahrik edip, kemali intizamla tavzif ederek, mütenahi bir zamanda, mahdut bir zeminde, gayri mütenahi tesbihat yaptırıyor. Gayri mahdut tecelliyat-ı cemaliye ve celaliye ve kemaliyesini gösteriyor. Çok hakaik-i gaybiye ve çok semerat-ı uhreviye ve fanilerin baki olan hüviyet ve suretlerinden pek çok nukuş misaliye ve çok manidar nusucu levheyi icat ediyor. Demek zerreyi tahrik eden şu makası da azimeyi, şu hikem-i cesimeyi gösteren bir zattır. Yoksa her bir zerrede güneş gibi bir dimah bulunması lazım gelir. Daha bu beş numune gibi belki beş bin hikmetle tahrik olunan zerratın tahavvulatını o akılsız filozoflar hikmetsiz zannetmişler. Ve hakikatta biri enfüsi, diğeri afaki, iki hareketi i cezbekarhanede zikir ve tesbih ilahi ile Mevlevi gibi zikreden ve beverana kalkan o zerreleri kendi kendine sersem gibi dönüp oynuyorlar, zoom etmişler. İşte bundan anlaşılıyor ki onların ilimleri ilim değil, cehildir. Hikmetleri hikmetsizliktir. Üçüncü noktada altıncı uzun bir hikmet daha söylenecektir. ikinci nokta. Her bir zerrede vacib vücudun vücuduna ve vahdetine iki şahidi sadık vardır. Evet zerre aciz ve cumuduyla beraber şuurkârâne büyük vazifeleri yapmakla, büyük yükleri kaldırmakla, vacib vücudun vücuduna katli şehadet ettiği gibi harekatında nizamat-ı umumiyeye tevfik hareket edip her girdiği yerde ona mahsus nizamatı müraat etmekle, her yerde kendi vatanı gibi yerleşmesiyle, vacib vücudun vahdetine ve mülk ve melekutun maliki olan zatın ahadiyetine şehadet eder. Yani zerre kimin ise gezdiği bütün yerlerde onundur. Demek zerre çünkü acizdir. Yükü nihayetsiz ağırdır ve vazifeleri nihayetsiz çoktur. Bir kadir mutlakın ismiyle, emriyle kain ve müteharrik olduğunu bildirir. Hem kainatın nizamat-ı külliyesini bilir bir tarzda tevfik hareket etmesi ve her yere manisiz girmesi, tek bir alim-i mutlakın kudretiyle, hikmetiyle işlediğini gösterir. Evet nasıl ki bir nefer, takımında, bölüğünde, taburunda, alayında, fırkasında ve hakeza, her bir dairede birer nispeti ve o nispete göre birer vazifesi olduğunu ve o nispetleri, o vazifeleri bilmekle, tevfik hareket etmek, nizamat askeriye altında talim ve talimat görmekle bütün o dairelere komanda eden bir tek komandan-ı azamın emrine ve kanununa tebaiyetle oluyor. Öyle de her bir zerre birbiri içindeki mürekkebatta birer münasip vaziyeti, ayrı ayrı maslahatlı birer nispeti, ayrı ayrı muntazam birer vazifesi, ayrı ayrı hikmetli neticeleri bulunduğundan elbette o zerreyi, o mürekkebatta bütün nispet ve vazifelerini muhafaza edip netice ve hikmetleri bozmayacak bir tarzda yerleştirmek. Bütün kainat kabze-i tasavvufunda olan bir zat-ı mahsustur. Mesela tevfikin, karşıya nurun birinci katibidir. Göz bebeğinde yerleşen zerre, gözün asab-ı muharrike ve hassase ve şerayin ve evride gibi damarlara karşı münasip vaziyet alması ve yüzde ve sonra başta ve gövdede daha sonra heyeti mecmuay insaniyede her birisine karşı birer misleti, birer vazifesi, birer faydası, kemal hikmetle bulunması gösteriyor ki, bütün o cismin, bütün azasını icat eden bir zat o zerreyi o yerde yerleştirebilir. Ve bir bilhassa rızık için gelen zerreler, rızık kafilesinde seyri sefer eden o zerreler, o kadar hayret feza bir intizam, ve hikmetle seyr-i seyahat ederler. Ve öyle tavırlarda, tabakalarda intizam perverane geçip gelirler. Ve öyle şuurtarane ayak atıp hiç şaşırmayarak gele gele ha beden-i zihayatta dört süzgeçle süzülüp ıska muhtaç, ağza ve hüceyratın imdadına yetişmek için kandaki küreyvat-ı hamraya yüklenip bir kanunu keremle imdada yetişirler. Ondan bir bedahe anlaşılır ki şu zerreleri bunlarla muhtelif menzillerden geçiren, sevk eden elbette ve elbette bir Rezzak-ı Kerim, bir Hallak-ı Rahim'dir ki kudretine nispeten zerreler, yıldızlar omuz omuza müsavidirler. Hem her bir zerre öyle bir nakş-ı işler ki ya bütün zerratla münasebetler her birisine ve umumuna hem hakim ve hem her birisine ve umumuna mahkum bir vaziyette bulunmakla o hayret feza sanatlı nakşı ve hikmet numa nakışlı sanatı bilir ve icat eder. Bu ise binler defa muhaldir veya bir saniye hakimi, kanunu kadar ve kalemi kudretinden çıkan harekete memuru birer noktadır. Nasıl ki mesela Ayasofya kubbesindeki taşlar eğer mimarının emrine ve sanatına tabi olmazlarsa her bir taşı Mimar Sinan gibi bülgerlik sanatında bir mahareti vesair taşlara hem mahkum hem hakim olmak, yani geliniz düşmemek, sukut etmemek için baş başa vereceğiz diye bir hüküm sahibi olması lazımdır. Öyle de. Binler defa Ayasofya kubbesinden daha sanatlı, daha hayretli ve hikmetli olan masluattaki zerreler, kainat ustasının emrine tabi olmazlarsa, her birine sani kainatın evsatı kadar evsaf-ı kemal verilmesi lazım gelir. Hey ya subhanallah! Zındık maddi gün gavurlar, bir vacibül vücudu kabul etmediklerinden, zerrat adedince batıl aliheleri kabul etmeye mezheplerine göre mustak kalıyorlar. İşte şu cihette mümkün kafir ne kadar filozof, alim de olsa, nihayet derecede bir cehli azim içindedir. Bir eçheli mutlaktır. Üçüncü nokta. Şu nokta birinci noktanın ahirinde vaat olunan altıncı hikmet azineye bir işarettir. Şöyle ki, 28. sözün ikinci sualinin cevabındaki haşiyede denilmiş ki, tahavvulat-ı zerratın ve zihayat cisimlerde zerrat harekatının binler hikmetlerinden bir hikmeti dahi zerreleri nurlandırmaktır. Ve alem uhreviye binasına layık zerreler olmak için hayatlar ve manidar olmaktır. Dünya cismi hayvani ve insani, hatta nebati, terbiye dersini almak için gelenlere bir misafirhane, bir kışla, bir mektep hükmündedir ki, camit zerreler ona girerler, nurlanırlar. Adeta bir talim ve talimata mazhar olurlar. Letafet peyda ederler. Birer vazifeyi görmekle alemi bakaya ve bütün eczasıyla hayattar olan dar ahirete zerrak olmak için liyakat kesmederler. Sual Zerratın harekatında şu hikmetin bulunması neyle bilinir? En cevap Evvela bütün masnuatın bütün intizamatıyla ve hikmetleriyle sabit olan saniin hikmetiyle bilinir. Çünkü en cüz'i bir şeye külli hikmetleri takan bir hikmet. Seyli kainatın içinde en büyük faaliyet gösteren ve hikmetli nakışlara medar olan harekat zerratı hikmetsiz bırakmaz. Hem en küçük mahlukatı vazifelerinde ücretsiz, maaşsız, kemalsiz bırakmayan bir hikmet, bir hakimiyet, en kesretli ve esaslı memurlarını, hizmetkarlarını nursuz, ücretsiz bırakmaz. Saniyen, sani hakim, anasını tahrip edip, tavzif ederek, onlara bir ücreti kemal hükmünde madeniyat derecesine çıkarmasıyla ve madeniyata mahsus tesbihatları onlara bildirmesiyle ve madeniyatı tahrik ve tavzif edip nebatat mertebe hayatiyesinin makamını vermesiyle ve nebatatı rızık ederek tahrik ve tavzif ile hayvanat mertebe-i letafetini onlara ihsan etmesiyle ve hayvanattaki zerratı tavzih edip rızık yoluyla hayat-ı insaniye derecesine çıkarmasıyla ve insanın vücudundaki zerratı süze süze, tasfiye ve taltif ederek ta dimahın ve kalbin en nazik ve latif yerinde makam vermesiyle bilinir ki, harekat zerrat hikmetsiz değil, belki kendine layık bir nevi kemalata koşturuluyor. Saniyen, saniye hakim, anasırı tahrik edip tavzif ederek, onları bir ücret-i kemal hükmünde madeniyat derecesine çıkarmasıyla, ve madeniyata mahsus tesbihatları onlara bildirmesiyle ve madeniyatı tahrik ve tavzif edip nebatat mertebe hayatiyesinin makamını vermesiyle ve nebatatı rızık ederek tahrik ve tavzif ile hayvanat mertebe-i letafetini onlara ihsan etmesiyle ve hayvanattaki zerratı tavzif edip rızık yoluyla hayat-ı insaniye derecesine çıkarmasıyla ve insanın vücudundaki zerratı süze süze tasfiye ve taltif ederek kadimahınla kalbin en nazik ve latif yerinde makam vermesiyle bilinir ki harekat zerrat hikmetsiz değil. Belki kendine layık bir nevi kemalata koşturuluyor. Salisen zihayat cisimlerin zerratı içinde çekirdek ve tohumdaki gibi bir kısım zerreler öyle manevi bir nura, bir letafete, bir meziyete mazhar oluyorlar ki sair zerrelere ve o koca ağaca bir ruh, bir sultan hükmüne geçer. İşte azim bir ağacın bütün zerratı içinde bir kısım zerrelerin şu mertebeye çıkmaları, o ağacın tabakayı hayatında çok devirleri ve nazik vazifeleri görmesiyle olduğundan gösteriyor ki, Sani Hakim'in emriyle vazife-i fıtrat içinde zerratın enva-ı harekatına göre onlara tecelli eden Osman'ın hesabına ve şerefine olarak birer manevi letafe, birer manevi, birer makam, birer manevi ders almalarını gösteriyor. En hasıl. Madem sami Hakim her şey için o şeye münasip bir noktayı kemal ve ona layık bir mertebeyi feyzi vücut hain edip ve o şeye, o noktayı kemale sahi edip gitmek için bir istirak vererek ona sevk ediyor. Ve bütün nebatat ve hayvanatta şu kanun-u rububiyet cari olmakla beraber cemaatatta dahi caridir ki adi toprağa, elmas derecesine ve cevahir aliye mertebesine bir terakkiyat veriyor. Ve şu hakikatta muazzam bir kanun-u rububiyetin ucu görünüyor. Hem madem o Halif-i Kerim, tenasül kanun aziminde istihdam ettiği hayvanata ücret olarak birer maaş gibi, birer lezzet-i cüz'iye veriyor. Ve arı ve bülbül gibi sair hidamat-ı Rabbaniye'de istihdam olunan hayvanlara birer ücret-i kemal verir şevk ve lezzete medar birer makam veriyor. Resimde bir muazzam kanunu keremin ucu görünüyor. Hem madem her şeyin hakikatı Cenab-ı Hakk'ın bir isminin tecellisine bakar, ona bağlıdır, ona aynadır. O şey ne kadar güzel bir vaziyet alsa, o ismin şerefinedir, o isim öyle ister. O şey bilse, bilmese, o güzel vaziyet, hakikat nazarında mahluktur ve şu hakikatten gayet muazzam bir kanunu tahsin ve cemalin ucu görünüyor. Hem madem Hatır-ı Kerim, Müstur-u Kerem iktizasıyla bir şeye verdiği makamı ve kemali, o şeyin müddeti ve ömrü bitmesiyle kemali geriye almıyor. Belki o zil kemalin meyvelerini, neticelerini, manevi hürriyetini ve manasını, ruhunu ise ruhunu ipka ediyor. Mesela dünyada insanı mazhar ettiği kemalatın manalarını, meyvelerini ikka ediyor. Hatta müteşekkir bir müminin yediği zail meyvelerin şükrünü, hamdini, mücessem bir meyve cennet suretinde tekrar ona veriyor. Ve şu hakikatte muazzam bir kanun rahmetin ucu görünüyor. Hem madem hallak bir misal israf etmiyor, abes işleri yapmıyor, hatta güz mevsiminde vazifesi bitmiş, vefat etmiş mahlukların enkaz maddiyesini bahar masnuatında istimal ediyor, onların binalarında derc ediyor. Elbette يَوْمَ تُبَدَّلُ الْاَرْضُ غَيْرَ الْاَرْضِ O gün yeryüzü başka bir şekle girer. وَاِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانِ Asıl hayata mazhar olan ise ahiret yurdudur sırrıyla, işaretiyle. şu dünyada camit, şuursuz ve mühim vazifeler gören zerrat arziyenin, elbette taşı, ağacı, her şey zihayat ve zişuur olan ahiretin bazı binalarında derç ve istimali muktezai hikmettir. Çünkü harap olmuş dünyanın zerratını dünyada bırakmak veya ateme atmak israftır. Ve şu hakikatten pek muazzam bir kanun hikmetin ucu görünüyor. Hem madem şu dünyanın pek çok asarı ve maneviyatı ve meyveleri ve cin ve ins gibi mükellefinin mensucat amelleri, sahait-i efalleri, ruhları, cesetleri ahiret pazarına gönderiliyor. Elbette o semerata ve manalara hizmet eden ve arkadaşlık eden zerrat-ı arziye dahi vazife noktasında kendine göre tekemmül ettikten sonra yani nur hayata çok defa hizmet ve mazhar olduktan sonra ve hayati tesbihata medar olduktan sonra şu harap olacak dünyanın enkazı içinde şu zerratı dahi öteki alemin binasında derc etmek muktezai adil ve hikmettir. Ve şu hakikatten pek muazzam bir kanun-u adlin ucu görünüyor. Hem madem ruh cisme hakim olduğu gibi canlık maddelerde dahi kaderin yazdığı evamir tekniğiyle o maddelere hakimdir, o maddeler kaderin manevi yazısına göre mevki ve nizam alabilirler. Mesela yumurtaların envaında ve nutfelerin aksamında ve çekirdeklerin esnafında ve tohumların ecnasında kaderin ayrı ayrı yazdığı evamir-i kutbiyin geçiyetiyle ayrı ayrı makam ve nur sahibi oluyorlar. Ve o madde itibariyle mahiyetleri bir hükmünde olan o maddeler hadsiz muhtelif mevcudata menşe oluyorlar ayrı ayrı makam ve nur sahibi oluyorlar. Haşiye bir. Evet bütün onlar dört unsurdan mürekkeptir. Müvellidül ma, müvellidül humuza, azalt, karbon gibi maddelerden teşkil olunuyorlar. Maddece bir sayılabilirler. Hakları yalnız kaderin manevi yazısındadır. Elbette hidamat-ı hayatiye ve hayattaki tesbihat-ı Rabbaniye'de defaatla bir zerde bulunmuşsa ve hizmet etmişse o zerde'nin manevi anlamda o manaların hikmetlerini hiçbir şeyi kaybetmeyen kader kalemiyle kaydetmesi muktezayı ihatay ilmidir. Rusunda pek muazzam bir kanunu ilmi muhitin ucu görünüyor. Öyleyse zerdeler başboş değiller. Haşi 2 şu cevap yedi maden kelimelerine bakar. Netice-i kelam Geçmiş yedi kanun. Yani kanun-u rububiyet, kanun-u kerem, kanun-u cemal, kanun-u rahmet, kanun-u hikmet, kanun-u adil, kanun-u ihatay ilmi gibi pek çok muazzam kanunların görünen uçları arkalarında birer ismi azam ve o ismi azamın tecelli azamını gösteriyor. Ve o tecelliden anlaşılıyor ki sair mevcudat gibi şu dünyadaki tahavvulat-ı zerrat dahi gayet âli hikmetler için kaderin çizdiği hudut üzerine kudretin verdiği evamir-i tekviniye göre hassas bir mizanı ı ilmi ile cevelan ediyorlar. Adeta başka yüksek bir aleme gitmeye hazırlanıyorlar. Haşi 3. Çünkü bir müşahede gayet cevadane bir faaliyetle şu alemi kesif ve süfride pek kesretle nur hayatı serpmek ve işal etmek hatta en hasis maddelerde ve taaffun etmiş cisimlerde kesretle taze bir nuru hayatı ışıklandırmak. O kesif ve hasis maddeleri nuru hayatla letafetlendirmek, cilalandırmak, sarahata yakın işaret ediyor ki, gayet latif, ulvi, nazif, hayatlar, diğer bir alemin hesabına şu kesif, camit alemi, zerratın hareketiyle, hayatın nuruyla cilalandırıyor, eritiyor, güzelleştiriyor. Güya latif bir aleme gitmek için zinetlendiriyor. İşte beşer haşrini aklına sığıştıramayan dar akıllı adamlar. Kur'an'ın nuruyla rasat etseler görecekler ki, bütün zerratı bir ordu gibi haşredecek kadar muhit bir kanun-u kayyumiyet görünüyor. Bil müşahede tasarruf ediyor. Öyleyse zihayat cisimler o seyyah zerrelere güya birer mektep, birer kışla, birer misafirhane terbiye hükmündedir ve öyle olduğuna bir hassi sadıkla hükmedilebilir. Elhasıl, birinci sözde denildiği ve ispat edildiği gibi her şey Bismillah der. İşte bütün mevcudat gibi her bir zerre ve zerratın her bir taifesi ve mahsus her bir cemaati lisan hal ile Bismillah der, hareket eder. Evet geçmiş üç nokta sırrıyla her bir zerre mebde hareketinde lisan hal ile Bismillahirrahmanirrahim der. Yani ben Allah'ın namıyla, hesabıyla, ismiyle, izniyle, kuvvetiyle hareket ediyorum. Sonra neticeyi hareketimde her bir masnu gibi her bir zerre, her bir taifesi, lisan-ı hal ile Elhamdülillahi Rabbil Alemin der ki, bir kaside-i metiye hükmünde olan sanatlı bir mahlukun nakşında, kudretin küçük bir kalem ucu hükmünde kendini gösterir. Belki her biri manevi, Rabbani, muazzam, hassiz başlı bir fonografın birer pilav hükmünde olan masnuların üstünde dönen ve tahmidat-ı Rabbaniye kasideleriyle o masnuatı konuşturan ve tesbihat-ı ilahiye meşidelerini okutturan birer iğne başı suretinde kendini gösteriyorlar. Davahum fiha Subhaneke Allahümme ve tahiyyetuhum fiha selam ve ahiru davahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Onların cennetteki duaları şöyledir Allah'ım. Seni bütün noksan sıfatlardan tenzih ederiz. Aralarındaki dilekleri de hep selamdır, iyiliktir. Duaları ise şu sözlerle sona erer. Ezelden ebede her türlü hamd ve övgü, şükür ve minnet, alemlerin Rabbi olan Allah'a mahsustur. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim. Seni her türlü noksandan tenzih ederiz. Senin bize öğrettiğinden başka bilgimiz yoktur. Muhakkak ki ilmi ve hikmeti her şeyi kuşatan sensin. Rabbena la tuziye kulubena ba'da iz hedeytena ve heb lena min ledunke rahme inneke entel vehhab. Ey Rabbimiz! Bizi doğru yola eriştirdikten sonra kalplerimizi sapıklığa millettirme, Yüce katından bize bir rahmet bağışla. Muhakkak ki veren sensin. Dua edip istediklerimizi bize bağışlayan sensin.'' اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تكون لك رضاء ولحقه أداء وعلى آله وصحبه وإخوانه وسلم وسلمنا وسلم ديننا Amin ya Rabbel alemin. Allah'ım Efendimiz Muhammed'e, aline, ashabına ve ihvanına senin razı olacağın şekilde ve onun hakkını eda edecek bir surette salatla selam et. Bize ve dinimize selamet ver. Amin. Ey Rabbul Alem.